Egunan deneri, joan den igandean Nafarroaren eguna izan da. LGBTQ plus bandera zintzirkatua izan zen erri zentroko balkoia batetik. Bandera bi pusketan urratua izan da. Horrek argiki erakusten du zinez oraindik homofobia, transfobia eta orokorki queerfobia gaur egun euskal bestetan presente dela. Tristeki bandera horren urratzeak horretarazten du, lan hainitz falta dela mentalitateak aldatzeko eta erasoak gelditzeko. Bandera urratu honen gibelean zenbat jende eskutatua, iraindua, trabatua eta zabaltua, lanean, kalean, etxean edo bestetan. Bandera simbolo bat da, baina simboloa urratzen delarik gibelean den komunitatea unkitua da eta olako gertakari bat ez da guti etxia izan behar. Bestela zapaltzaileei ajazoi eta indaga ematen die. Erantzuna garrantzitsua da, lehenik komunitateak indaga bereskuratzeko eta gero ulertarazteko zapaltzaileei eta zapaltzaile potentzialei ez zaiela lekurik utziko. Orduan, elduden bestetan, bandera ateratzea, Euskal Gintzaren aldetik erre bindikazio eta sustengu onbat izanen litzateke. Ea erri urratxek egiazko hartzadarik ateratuko duen. Adio!